บุ๊กทู แปด huit, 8. เวลา l'heure, L'heure. ขอโทษค่ะ veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. กี่โมงแล้วคะ Quelle heure est-il, s'il vous plaît Quelle heure est-il, s'il vous plaît ขอบคุณมากค่ะ Merci beaucoup. Merci beaucoup. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Il est une heure. Il est une heure. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Il est deux heures. Il est deux heures. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Il est trois heures. Il est trois heures. มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Il est quatre heures. Il est quatre heures. มันเป็นเวลาห้านาฬิกา Il est cinq heures. Il est cinq heures. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Il est six heures. Il est six heures. มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Il est sept heures. Il est sept heures. มันเป็นเวลา แปดนาฬิกา Il est huit heures. Il est huit heures. มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา Il est neuf heures. Il est neuf heures. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา Il est dix heures. Il est dix heures. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา Il est onze heures. Il est onze heures. มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา Il est douze heures. Il est douze heures. หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที Une minute à soixante secondes. Une minute à soixante secondes. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที Une heure à soixante minutes. Une heure à soixante minutes. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง Un jour à vingt-quatre heures. un jour à 24 heures.